Ադրբեջանի ղեկավարությունն է սրում իրավիճակը շփման գծում։ Մոսկվայում ծաղիկներ են դրվել Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Ազգային ժողովում շարունակվում են 2016-ի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները։ Մեկնարկել են համայնքապետերի հերթական դասընթացները։ Եթե Իրանը չլիներ, այսօր Ադրբեջանը գույություն չեր ունենա։ Կիպրոսի իշխանությունները Ռուսաստանին թույլատրել են օգտագործել երկրի օտանավակայանները։ Թուրքիայի կառավարությունը գործողությունների ծրագիր է մշակել կապված Ռուսաստանի պատժամիջոցների հետ։ Իսլամիստները Թուրքիայի տարածքով բամբակի առևտուր են անում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մաս ՆԽԳ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 8-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցառումների կազմակերպման գործում ունեցած ավանդի համար երախտագիտություն մեդալով ապարգևատրվել են դերասան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխատյանը եւ Արմենիա հերոստայինկերության ժամը լրատվական ծրագրի տնօրեն եւ պրոդյուսեր Արտակ Հերիկյանը։ Դեկտեմբերի 7-ին եւ լույս 8-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից եւ նռնականետերից, ինչպես նաեւ TR-107 տիպի զենիթահրթիռային կայանքից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2700 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, բաժիշ գործողություններով ճնշելով հակառակորդի նախահարձակ ակտիվությունը։ Սահմանային լարվածությունը կապված է եւ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի եւ տարածաշրջանային զարգացումների հետ։ Նման կարծիք հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը անդրադառնալով վերջին օրերի լարվածությանը։ Խոսքը ժողովրդի մասին չէ, այլ այն ղեկավարների, որոնք սրում են իրավիճակը։ Կոպիտեմ ասում, բայց այս իրավիճակը ինձ թույլ է տալիս ասելու, որ տականքը մնում է տականք։ Նրա հետ պետք է վարվել այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Այս ամենը անպատասխան չի մնա, ասաց Սերյան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով հակառակորդի համար այս իրավիճակը արդեն դարձել է ձևաչափ, ապրելակերպ։ Մեր հակառակորդներն են սա ընտրել, իրենց հետ պետք է վարվել այնպես, ինչպես իրենք են վարվում։ Նշենք, որ վերջին օրերին լարվածությունը սահմանին աճել է, հայկական կողմը ունի 1 զոհ, 3 վիրավոր։ Դեկտեմբերի 7-ին Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Օլեգ Եսայանն ու Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Եզրաս arczepiskopos arczepiskopos Ներսիսյանը ցաղկեպսակ եւ ցաղիկներ են դրել Մոսկվայի հայ առաքելական եկեղեցու վանական համալիրի տարածքում գտնվող Խուշակոթողի դիմաց՝ ի հիշատակ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի Սպիտակի երկրաշարժի զոհերի։ Վանական համալիրի Սուրբ Պայծառակերպություն եկեղեցում տեղի է ունեցել նաև մոմավառություն։ Աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրը երեք հիշեցրել է 1988 թվականի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի մասին։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին սարսափելի երկրաշարժը ցնցեց Հայաստանը թողնելով տասնյակ հազարավոր զոհեր եւ 100 հազարավոր անօթևաններ։ Facebook-ում գրառում է արել Մեծ Շանսոնյան։ Երկրաշարժից հետո մեծանուն երկիչը հիմնեց Ազնավուրու Հայաստանի ընկերակցությունը, որը իրականացնում էր մարդասիրական ծրագրեր։ Երկրաշարժից հետո Ազնավուրի «Քեզ համար Հայաստան» երգը դարձավ հայ ժողովրդի վերածննդի խորհրդանիշ եւ կատարվեց աշխարհի տարբեր լեզուներով՝ ֆրանսերեն, անգլերեն, իտալերեն իր ժամանակակից աստղերի կողմից։ Արցախի ազգային ժողովում շարունակվում են 2016-ի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Երեք պետաերավական ու ֆինանսա-բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների նիստին քննարկվել են Արցախի նախագահի օրենսդիր ու գործադիր մարմինների աշխատակազմերի, ինչպես նաև դատաերավական համակարգի հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթղթերը։ Ներկայացնելով նախագահի աշխատակազմի ֆինանսական ծախսերը, աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը նշել է, որ նախագահի աշխատակազմում ընթացիկ տարվա բյուջեի կատարողականում արդեն իսկ արցանագրվել են զգալի տնտեսումներ։ Օրինակ, դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատավարձի ֆոնդի մասով նախատեսված 390 միլիոն 601 հազար դրամից ծախսվել է 252 միլիոն 628 հազար դրամ, տնտեսվել է ավելի քան 100 միլիոն դրամ։ Ընթացիկ տարում նախագահի աշխատակազմի հաստիկացուցակներում կատարված փոփոխությունների արդյունքում կրճատվել է 18 հաստիկ, ինչն էլ իր հերթին տնտեսումներ է նշանակում 2016 թվականի բյուջեում շուրջ 50 միլիոն դրամի չափով։ Կրճատվել են նաև նախագահի աշխատակազմի ծառայողական մեքենաները, իսկ դա նշանակում է, որ գալիք տարվա բյուջեում նախագահի աշխատակազմը տնտեսումներ կանի նաև մեքենաների պահպանման ու նորոգման հետ կապված ծախսերում։ Զգալի կրճատում է իրականացվել նաև ղեկավարի ֆոնդ հոդվածում։ 2016 թվականի նախահաշվով 2015 թվականի համեմատ ծախսերի ավելացում չի նախատեսվել ոչ մի հոդվածով բացառությամբ էներգետիկ ծառայություններ հոդվածի, ինչը պայմանավորված է էլեկտրակայանի սակագնի բարձրացմամբ։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի նախագահի աշխատակազմի բյուջեն 2016 թվականին 2015 թվականի 501 միլիոնի համեմատությամբ կրճատվել է 55 միլիոնով եւ կազմում է 446 միլիոն դրամ։ Եթե նախագահի աշխատակազմը հաջորդ տարվա համար տնտեսումներ է նախատեսել, ապա ազգային ժողովը 2016 թվականի համար բյուջեի աճ է նախատեսում։ Այն կկազմի կազմի շուրջ 531 միլիոն դրամ։ Ծախսերի աճը, ինչպես ներկայացրեց խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավար Գարիկ Ջահանգիրյանը, կապված է 15 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո падգամավորական կազմի մշտական հիմունքներով իրենց լիազորություններին անցնելու հետ։ Այսպես աշխատանքի վարձատրության մասը կազմում է 454 միլիոն 476.2 հազար դրամ, 2015 թվականին այն կազմել էր 401 միլիոն 825 հազար դրամ։ Խորհրդարանը չնչին կրճատումներ է նախատեսում իր հաստիկացուցակում արկա 112-ի փոխարեն 2016-ին կունենա 109 հաստիկ կրճատված 3-ը վարորդի հաստիկներ են։ Արկա 11-ից 4 միավորով կկրճատվեն նաև ծառայական մեքենաները, ընդորում ազգային ժողովի 5 մշտական հանձնաժողովների նախագահները, որոնք զբաղեցնում են հայրենի խմբակցության անդամները տեխնիկամները հրաժարվել են տրամադրված ծառայական մեքենաներից 5-ից մեկը փոխանցվել է հայրենիք խմբակցությանը։ Այս հարցում падգամավորները անհամաձայնություն հայտնեցին, կամ պետք է բոլոր խմբակցություններին ծառայական մեքենաներ տրամադրել կամ ոչ մեկին դրա փոխարեն ունենալով հերթապահ ծառայական մեքենա բոլորի համար։ Հարցը մնաց օրակարգում հետագա քննարկման համար։ Խորհրդարանում 2016 թվականին կավելանան ծախսերը էլեկտրաէներգիայի, կապի ծառայությունների ու գրասենյակային նյութերի մասով։ Նշված հոդվածներով ավելացումները եւս որոշակիորեն կապված են падգամավորական կազմի մշտական հիմունքներով աշխատանքի անցնելու հետ։ Ծառայական մեքենաների քանակի կրճատում է արձանագրվել նաև կառավարության աշխատակազմում 30-ի փոխարեն 11 ծառայական մեքենա կունենա կառավարության աշխատակազմը 2016 թվականին։ Հաստիկացուցակների քանակը կառավարությունում 227 է։ Բյուջեն կազմում է 857.6 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր նկարագիրը ներկայացրեց աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Դադայանը։ Նախաշում հիմնականում փոփոխությունները պայմանավորված են անշարժ գույքի կադաստրի գործառույթների կառավարության աշխատակազմին փոխանցման արդյունքում հաստիկային միավորների քանակի ավելացմամբ։ Ավելացումները հիմնականում աշխատանքի վարձատրության եւ հաշվարկային ցուցանիշներում են, իսկ հիմնական պակասությունները դա ավտոտրանսպորտային միջոցների պահպանման հոդվածներում եւ ղեկավարի ֆոնդի հոդվածում։ Բելլալալայան այսօր Մեկնարկել է Արցախի համայնքապետերի համար կազմակերպվող դասընթացների 9-րդ հոսքը, որին մասնակցում են 22 համայնքների ղեկավարներ։ Դասընթացները մեկ շաբաթյա են եւ կտևեն մինչեւ դեկտեմբերի 11-ը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը դասընթացների թեմատիկան բազմազան է՝ օրենսդրական դաշտ, տեղական ինքնակառավարման ոլորտ, համանadrություն եւ այլն։ Ինչպես միշտ այս անգամ են դասընթացներին համայնքապետերը ցուցաբերում են ակտիվություն, հավաստիացրեց կառավարության աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման բաժնի վարիչ Տիգրան Աթանեսյանը։ Դասընթացները կազմակերպվում են պետական ապարատում աշխատող պատասխանատու անձանց միջոցով նրանք են ներկայացնում իրենց թեմաները, մասնակիցները բավական ակտիվ են իրենց դրսևորում, տեղերում առաջացած հարցեր կամ ընդհանրապես տարբեր հարցերի վերաբերյալ հանդես են գալիս հարցադրումներով եւ ստանում են իրենց պատասխանները։ Հույս ունենք, որ այս հոսքի մասնակիցները եւս նախորդների նման կարող են այս դասընթացների միջոցով բարձրացնել իրենց կառավարչական հմտությունները։ Ասկերանի շրջանի Ուխտասարի համայնքի ղեկավար Մանվել Պետրոսյանը գոհ է դասընթացներից։ Նրա խոսքով շատ լավ ձեռնարկա, շատ խորացված ինֆորմացիա ենք ստանում, շատ հարցեր միասին քննարկում, պատասխանները վերջնական ստանում ենք ինչ են տալիս այս դասընթացները։ Շատ բան են տալիս դասընթացները, թե որ ինքնակառավարման օրենքում ուղղակի տալիս է համառոտ երկու նախադասություն, ուսան սա վեր են գործում արդեն, լրի մատուցում են չէ վերջ, լրի յուրացնում են այդ օրենքները։ Հետագայում նաև կիրառում եք։ Հետագայում եւ կիրառում ենք եւ իրար հետ խորհրդակցում ենք ավելի հեշտ հարցնություններ են քննում ոսկերային, որը որը ճիշտ է։ Այս դասընթացները հատկապես նորընտիր համայնքապետերի համար շատ կարևոր են, ասաց Մարտունու շրջանի խնուշինակի համայնքի ղեկավար Կամո Մուսայելյանը։ Ամեն ինչ կատարվում է ըստ դասացուցակի գործընթացը հա, դասընթացներն նորմալ ուսանում են։ հա։ Հաշվի առնելով որ ես նորընտիր համայնքի ղեկավար եմ, կան որոշ բաներ, որ ասենք ծանոթ չեմ, ահագին փորձ եմ ձեր բերում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Չուրովը իր հայաստանցի գործընկերոջը հրավիրել է Ռուսաստանում դիտորդական աշխատանք կատարելու։ Չուրովը Տիգրան Մկուչյանին հրավիրել է Ռուսաստանի Պետական Դումայի 2016-ի ընտրություններին դիտորդական աշխատանքին մասնակցելու։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պատվիրակությունը մասնակցել էր Հայաստանում սահմանադրական հանրակրվեի մշտադիտարկմանը տեղի էր ունեցել Չուրով Մկուչյան հանդիպում։ Եթե Իրանը չլիներ, այսօր Ադրբեջանը գոյություն չեր ունենա։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արևելյան Ատրպատական նահանգի Սարաբ քաղաքի հոգևորական Իմամ Ջոմ Ալի Ակբար Ակրամին։ Իրանցի հոգևորականը դատապարտելով նոյեմբերի 26-ին Ադրբեջանի Նարդարան ավանում ոստիկանական ուժերի մասնակցությամբ տեղի ունեցած արյունալի բախումը մասնավորապես նշել է։ Ադրբեջանը հասել է նրան, որ այդ երկրի արտգոսնախարարը հայտարարում է, որ Իրանը ահաբեկիչ է եւ Ադրբեջանի անկայունության պատճառը Իրանն է։ Մենք Ադրբեջանի բռնապետ պաշտոնյաներին խիստ նախազգուշացնում ենք, որ եթե աշխարի որևէ վայրում շիաների նկատմամբ բռնություն է կիրառվում, մենք նրանց օգնել եւ այսուհետևս կշարունակենք աջակցել։ Ալի Ակբար Ակրամին հավելել է. «Միթե Իլհամ Ալիևը մոռացել է, որ եթե Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Իրանը չօգներ Ադրբեջանին, հիմա ինչպիսի իրավիճակում կլիներ այդ երկիրը»։ Ադրբեջանը մի քանի անգամ արդեն կանգնել էր կործանման եզրին, եւ այդ նույն Իլհամ Ալիևը նպատակ ուներ փախչելու երկրից։ Կիպրոսի իշխանությունները թույլ կտան Ռուսաստանին Սիրիայում իրականացվող ռազմական գործողության շրջանակում օգտագործել երկրի օտանավակայանները։ Երկու երկրների միջև համապատասխան համաձայնագիրը մոտ է ավարտին։ Կիպրոսի արտգոսնախարար Իոաննիս Կասուլիդեսը մանրամասնել է, որ ռուսական մարտական ինքնաթիռները արտակարգ իրավիճակներում կկարողանան վայրեժ կատարել Կիպրոսի օտանավակայաններում, ինչպես նաև հարկեղած դեպքում հնարավորություն կունենան հարևան երկրներում գտնվող իրենց քաղաքացիներին տարհանել տվյալ օտանավակայանների միջոցով։ Պաշտոնյանն ընդգծել է, որ նմանատիպ օգնությունը նախատեսված է միջազգային իրավունքով եւ որ նույնպիսի համաձայնագրեր Կիպրոսը կնքել է նաեւ Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի հետ։ ԱՄՆ ռազմական գերատեսչությունը Պենտագոնը հաստատել է իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդներից մեկի Աբու Նաբիլի մահը։ Այդ մասին հայտնել է Պենտագոնի մամուլի խոսնակ Ջեֆ Դևիսը։ Նաբիլը մահացել է լիբիական Դերնա քաղաքի ռմբակոծության արդյունքում։ Ավիահարվածը հասցվել է ամերիկյան F-15 կործանիչի կողմից նոյեմբերի 13-ին, սակայն տեղեկությունը հաստատել են միայն այժմ։ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը բամբակի առևտրից եկամուտ է ստանում։ Այս մասին հայտնում է շվեյցարական Ժնևի տրիբունա թերթը նշելով, որ ապրանքի տարանցիկ ճանապարհը անցնում է Թուրքիայով։ Թերթի տեղեկություններով նախքան Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի սկսվելը բամբակի արևտուրը երկրի արտահանման ամենակարևոր մասն էր կազմում։ Հիմա դրա հսկողությունը անցել է իսլամական պետության գրոհայինների ձեռքը։ Բամբակը անցնում է Թուրքիայի տարածքով։ Վերջինս այն ստանում է միջնորդներից, որոնք գումար են վաստակում դրա սպիտակեցման վրա, ասված է հոդվածում։ Հետագայում այդ բամբակից արեմտյան ապրանքանիշների համար հակոստ են կարում, քանի որ գործարարներին ավելի շատ հետաքրքրում է ապրանքի որակը, քան ցակումը։ Իսլամական պետությունը այդ ռեսուրսի արտահանումից լրացուցիչ գումար է ստանում, բացի օրական 2 միլիոն դոլարը, որը նա ստանում է նավթի վաճառքից, մարդկանց թրաֆիկինգից եւ դիակապտությունից, եզրափակում է հեղինակը։ Թուրքիայի կառավարությունը Ռուսաստանի հայտարարած պատժամիջոցների հետ կապված գործողությունների ծրագիր է մշակել։ Այս մասին դեկտեմբերի 7-ին լրագրողներին ասել է փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը։ Նա նշել է, որ մի քանի նախարարություններ հանձնաժողով են ստեղծել գնահատելու պատժամիջոցների հետևանքներն ու ազդեցությունը։ Մենք երկար գնահատում էինք, թե ինչպես կարող է զարգանալ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ճգնաժամը, ինչի կարող ենք բախվել, ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ մեր տնտեսության վրա։ Միջոցառումներ եւ գործողություններ են մշակվել, որոնք Թուրքիան կկիրառի, ասել է Պաշտոնյան հավելելով, որ Անկարան ամեն դեպքում հույս ունի, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների ճգնաժամը ճգնաժամը առաջիկայում կհաղթահարվի։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անբավարարություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիս արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։